kandi kuri bibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu cyangwa bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri utu telefone twose turuguruye mutubwire ayo makuru yabaye ngaho ku mitumba mu makomine mu mazone aho abamenyesha abamenyeshamakuru bahanduye isanganiro batashoboye gushika canke amakuru mugira muti ibi twebwe twarabyiboneye niho twari turi muheze muhidushikirize shagwanje bandangira imva mu mwijima namba sinzocika intege nzoshishikara gukora kuko mbiziga kumana vasanga vapeso vapfasha kumbe vanhu mwara mumijima avoni chiri chamamiliyo vanyipfurisa mhimba nichanje vakatwara ni vavangayera ni vavanga ni vavangayera ni vavanga tsuyaka ni vavangayera ni vavanga ni vavangayera ni vavanga tsuyaka nivifusa konheri mberi niba nijya imbere bashyira imbere ibyabo ntibifuza ko nanjye ndoseka bifuza ko ndira umumaganya yabo ntisigire umukama kuri byose jewe nokora kandi ntabwo bangira aho njyana zitwo ndahabonye yuma motivation heta niwe niringira kuko unera intege zo gukorana nana musaba ko mpenuka imana igaca inzira iyindi hakurya mukavuga ko byose bitushoboka ariko ico nizigira nico imana ashize muri jena nico nzamamaranira nebagira isaha zibiri zirenga iminota indwi ku isanganiro mu mwanya wa mbere ku murongo mwiriwe neza mwiriwe Eh, ninda twakuye twakuye ari hehe eh, muravugana na ndikumana merasi wo ku mutima mashiga abandi kigami intara ya cankuzo merasi ngaho mu cankuzo n'amahoro eh, amakuru ku isangano tutamenya aho ikigamba ni ayahe merasi ibiciro by'iki merance ntituriko turumvikana ah, ku murongo wa telefone ashobora kuba afise akabazo k'itelefone agahagarara neza kugira ngo dushobore kumvikana mwiriwe mahoro ninda twakuye ndi makado makada twakuye ari mpinga kayeve mu ntara y'urutana mpinga kayeve n'amahoro ga makada yego ni ku mutwe mm, aho ikayero na kiguhu hose bara ndi mpinga kayeve mhm, duga kwijamo basha ibintu by'amasabune hamwe biraduka bikamanuka birenze nk'icumi mm. yego umutima wacu ibintu byabaye ndaza mm, muvuze ko amasabune aduga ibiciro ariko ga amakado kuko iyo uri kuratanga amakuru no gutanga amakuru atomoye ibyavuye kurangahe bija kurangahe yabona kurakata imyinshi abantu ubu ryakata cyane mbere ryakata no kuratanu birakorotse n'imbe yasubiye kuduka cyane mm. ariko none baca babasigurira gute abadandaza iyo bafashe isabune yahora kuri atatu n'itanu akashiho eya urakoze cyane makata oh, muri mpinga kaive bose utiyambu mu isaha zirenga n'izibiri zirenga iminota icenda ku isanganiro turacarenze utwo telefone twanyu ni bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu canke bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu umufuko wose nawo ukaronka amafaranga inzira irashe iyo gushitsa iryo hangiro si yindi ni ugukura amaboko mu mpuzu nkako utarima ntabira kandi ushaka umubira abira kora kora kora udakoze ntakajye nawoba naho nikora uwatekera ijisho riye uri imiti ruhamuka imbura ingonera wibuke kandi yuko inda ribahomora urayiha uno munsi n'ejo ikagangura ukajya ugahagarika ukabyuka n'inzara ujya uko niko biri byuka hamuje gukora va muri ubwo buriri umugabo apfa arondera akazi kose kora kirazira kugasuzugura ni ukuri ndakakwambura umugabo w'ubwe ngagayanira erima eh, we rima erima eh, we rima imirimo yose ni wowe ugicirira kora rima erima eh, we rima rima we rima rima mesi nayo uyiciriye agora rima rima rima rima isaha zibiri zirenga iminota cumi n'umwe akaririmbo nikora ka bifeyisi mwiriwe neza mwiriwe ego mwiriwe ninda twakuye ga yemwe bubanza kurovisi bubanza n'amahoro amakuru yabaye ngaho ibubanza mugenzi wacu sipesi kahitasi kabanya natamenye ngo amenyeshe n'aya amakuru mugenzi wacu sipesi kahitasi kabanya naho ibubanza atatumenyesheje n'aya eh, amakuru nashaka kubabwira mhm. ni ikibazo kijyanye n'iduka ry'ibiciro ku bijyanye n'ifarini mm. twitinywa cy'ifarine ni kuvuga ugiye mu gitondo ushobora gusanga ku mugoroba barengeje ko bibiri mm. ntahinga ishobora guhera bayita ku midubu kare na shaka mutubarize impamvu rero biri ku midubu mm. mwebwe badandaza nta kintu na kimwe babarira mwebwe badandaza ntacu babasigurira tubabajije nabo batubwira ngo iyo bayikora ngo yaratsinze sinzi ko bari kuduhera urakoze cyane kurovisi urakoze cyane eko nawe murakoze mugire ijoro ryiza aho ibubanza imirimo yose nayoboye igiciro iragora mwiriwe neza ubunebwe tubugira umuziro na karengo imbura kimaze intazwa kandi ngo uwuhana inzara arayirimira Jigga beats on the beats. Wagwan. ushobora kwibaza ko nize kugusumba karara amajoro usenga nture nkanjye ntuzi ibyanje nshuti kumbure nanjye numva ashaka kuba nkawe kubana wacu baradusekaye reba urukundo rwacu baradusekaye kama wibaza ko dukurira ko ugenda urambugana amajambo jewe nusabira ko ubundi twarahuye uranyimana zaramareko muzi ibyanjye yacodeho kumbura nanjye isaha zibiri zirenga iminota cumi n'ine muri siyo za radiyo y'isanganiro alphonse kubw'imana aranyeretse ko hari undi ari ku murongo mwiriwe neza mwiriwe n'inda twakuye twakuye ari jackson niba mwakira jackson aho mwakira n'amahoro yego mu ntara ya muyinga amakuru ku mutumba wa mukabiri mm, amakuru tutamenye ga jackson ngaho mwakiro neza na neza amakuru mutamenye ngaya ngoma ndavuge ko sinshaka kurambira nja kumurire yego Mhm. cya mbere na mbere mm. ni barabara riva muri komine nyabikere mhm. na shombo na mutumba mm. na mwakira mhm. hamwe na buhinyuza mm. urabona yuko bigeze ko batubwira ko bazabidukorera no mu myiyamamaza batubwira ko bazabidukorera mugabo ubu jackson ngaho iyi mwakiro reka ibijyanye n'ibarabara avuga ko rimeze nabi avuga ribarabara rihuza amakomine amwe yo muri karusi n'ayandi yo muri muyinga ku isanzu ibiri zirenga iminota cumi n'itanu mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe neza tuvuye mwakira ubu tugeze muhagarare neza kugira ngo twumvikane inde turi ko turumvikana birasaba yuko uhagarara neza cyangwa bibaye ngombwa ugahindura telefone ijoro n'umutaga wowe wiyumvira nabimva ukamugenda ubararaganga nacyo bakumarira kumbure nawe ntumenye kubamumarira ukanabipfuriza inabi mwese icyoza bikabamara ntuzi ibyabo nshuti kumbure nabo bumva bashaka kuba kumera nkawe mwiriwe neza n'inda twakuye twakuye ari uzi by'isi abita ibyiwe ntitwari dukwiye gupfa ubusa ku isi turi ingenzi tuhaca turengana iye iye tuhamara akanya mwiriwe neza mwiriwe n'inda twakuye twakwiriye ndakumva neza n'inda twakuye ndakumva neza n'inda twakuye mhm. byari byacitse yego yego neza neza muri saa mirongo umunani n'ibice bitatu mhm. mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu nk'uko neza mirongo icyenda n'ibice bitandatu n'ibice bitatu mirongo icyenda n'ibice bitatu umunani n'icyenda n'ibice bitatu imwakira umutwe kuri mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu eee ntitubumva neza birakunda kuza biracikagurika mm. ukajya usanga iyindi mirongo yingiyemo mm. e, urumva byosaba yuko mwoza muraraba mm. yuko uri mu buhinga bw'ibyuma z'abaturarira kure biracamo urumva usanga hajyamo iyindi radiyo cyoko turabumva nabi mm. neza neza rero ntarandiriye mm. rero ndavuga iryo barabara mm-hmm. batubwiye yuko reka ari dukorera mm. amaje amamashini ngo amamashini yari yapfuye ngo ngaho muri nyabikere ngo badukorera ngo ibarabara ngo riza mw'ayo barabara nayo yavuze yo mu makomine atandukanye mm-hmm. mugabo urabona imiduga ubu yahora ica ngaho mu nyabikere mhm. ubu isigaye ica ikarusi mhm. urumva ica ngaho mu ntuze ya gisimbo waga mm. ikaca isyukira ikarusi mu kaburimbo mhm. urumva gushika ikaru mu nyabikene ntiyicaye mm. kubera ibarabara ryononekaye igisindo cy'inyagigihe zicarabomotse mm. ubu ntibacyubaka neza kubera mm. nzi ko amamashini yoba yarapfuye jize ntavyo nomenya ko yari narahaciye bambwira yuko ngo mu mashini ngo yapfuye byiza twese twosaba yuko ababijejwe mm-hmm. boraba bakadufasha mm-hmm. kama tukama turengana nk'uko vyahora ko itike yaciye yiyongera Hmm. ikindi cya kabiri hmm. ni uko abarimyi turi ko turagurisha ibigori hmm. leta bavuze yuko bazategurira amajana umunani mugabo umurimyi arimo aragurisha ubu batatubwira igiciro twogurisha ku mengo bari batugurira inica n'ikizi none ko bavuga yuko twogurisha ibigori amajana umunani bakajya batubwira ko twotora ngo ivyo bigori twabirimye tubibona gaca mhm. hatubwira ko twaca tubitora mm. hama ngo tugatora ngo burya butorwa nizo ntorwa ntazi nzobona mbe warimye panare senganitruwa mhm. hirya yo muri zambiya mm. woca utoramo ibike kandi wabirimye neza ubona byarakunze ntabwo mm. byiza rero batugurira nk'uko biri mm-hmm. nabo bakabitogurisha nk'uko biri mm. eh, byiza vurema leta ruraba yuko idahohotera umwenegihugu umurimyi kubera akaguma aronka ijambo nk'uko byamye nka mbere urakoze eh, akanyuma mm-hmm. izo kawa nk'uko batubwiye ko azoduha mm. umusesekara umusesekara vurema boraba akaduha mm-hmm. atangorane y'imibayemwo kuko urabona umwenegihugu batubwiye ko bazotugurira amajana umunani ku kiro bazoduha mm-hmm. ngo ijana jana ku kiro batwongeje mm. urabona umurimyi yabatanze bijya biro ashobora kuyizine mm. nibaduha ku gasesekara mm-hmm. tugakoreshe mu kuza kwamura izindi mm. ahubwo binashyitse batwongeze n'ayandi mafaranga burya amafaranga ni makeya mm. yego ku isanganiro ni mukomere cyane nawe mugira amahoro ngahe mwakira yego mm. murambe cyane rwose kandi murabona yuko imwakiro n'amatara bari batwemereye nta nayo baduhaye kandi bararindiriye kweri ariko umukuru w'igihugu yabitangarije aho nyine mu ntara ya muyinga aravuga ko mu myaka itatu amakomine yose mu Burundi azoba afise amatara asanga yabivuze muyinga yuko azoza kubiraba ibiti by’amatara vyaborengaye mwakiro mm. ubu turamurindiriye mutama wacu nyene icubahiro azoze guturabira ko ibitara vyaborengaye mwakiro mm. ubu tubitindisha ibitindo vyasidutse mm. tukabitindisha ibiraro by'inzuzi bitariko birahita mm. ijabuka muri karusi na mwakiro mm. ibi biti rero nibaze badukurireho mhm. hama hadoze ibindi bishasha mm, kuko singa nyakubahwa yaratubwiye mm. yuko adoza abagize biki bihari mm, yaravuze ko mu myaka itatu amakomine yose azaba afise amatara singaho imwakiro gusa haba hadafise amatara ku makomine komirwa mikuru y'amakomine hari n'ahandi hari ibyo biti nyene bikihari atacu biriko birakora nka za gihogazi n'ahandi oya mwakiro twararenganijwe kuko urumva amatara amaze nk'imyaka mirongo ibiri barazanye ivyo biti vy'amatara vyarahaboreye ntibatuzanire ayo nta mm-hmm. wayariye nawe agaragare ntakuye mm. ego murakoze cyane sawa ku isanganiro ati yambu cyane n'ingerageza radisanganira ati jagisoni arimo aravuga amakuru batamenye murakoze cyane eh, ku isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'ibiri ku isanganiro alphonse bw’imana nyereka ko hari uwundi ah, ari ku murongo mwiriwe yavuye ku murongo saha bibiri na mirongo ibiri n'ibiri bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu ukaba ari amakuru ufise uvuga uti aya makuru jewe narayiboneye cyangwa narayatohoje ndayamenya reka ndayashikirize ku isanganiro akanya ntakiwawe hadiho isanganiro tuguha akanya kugira ngo ushikirize ibyo wowe wabonye wiboneye bishobora kuba ari ibyagenze neza cyangwa ari ibyagenze nabi ku isanganiro tubwira tuti inama isumba ingendo agahinda kari kunyica iyo tuguma tugamira umunani imbere y'abana bacu burundi bwacu hangama burunhangama warapfunywe ntiwapfuye hangama burundi bwanyaburunga hangama kirasimba impanga hangama yeah. kwikukira ntiharambe abatama bo mu buyenzi bamufashije naho kenshi tubibahira ndashimira patiri harenga yabo ururirimbo rurimo umutima munini saha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'ine ku isanganiro mwiriwe neza ninda twakuye inde sindiko ndakumva neza musa inosa musa byibuze akababatiza ngo murabutse ukurubantare ukwikubwira kwiza kubu nuko tworeka kurabana amazuru tugakundana tutinubana tukabiraga n'abuzukuru hangama warapfunye ntiwapfuye hangama urundi bwa nyaburu kirasimbi mangaangama yeah. görevi tanımlıyorum. Merhaba net. ku isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'icenda hano muri za radiyo isanganiro n'ayo masaha nyine kuri mwe muri ko dukurikiramo ingaha mu mihinga itandukanye ya kino gihugu cy'u Burundi turacarindira udutelefone twanyu ni bibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu gusa kabiri mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye ninda twakuye ariko nenda twakuye iyo ngabo y'uburaza inde iyo ngabo y'uburaza alo et d'autres êtres vivants qui s'y trouvent vont disparaître. Je vais transformer les objets en plastique pour voir des jouets, des babouches, des assiettes, des gobelets. Quand je la toilette, j'utilise convenablement au papier hygiénique. Parce que gaspiller le papier hygiénique, c'est gaspiller les arbres. parce que quand elle sera complètement détruite, personne ne pourra la réparer. C'est la crèche. seni bizunzeni jambo Oh, un paradis rerte, avec un climat doux toute l'année, un paysage magnifique. voir la chute de Bouchaka, voir la chute de Kalena, venez contempler le lac aux oiseaux à Kibundo, venez vous dans quelqu'un qui ne se trouve nulle part ailleurs. Venez découvrir la source du Nil à l'automne. Venez goûter notre café qui est de la première qualité au niveau mondial. ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki mutubwira amakuru tutamenye ngo tumenyeshe mutwakura kuri itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu canke irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe neza neza twakuye inde tiyeri duga ku ijambo oti nagomba kuvuga kintu kijyanye n'abapolisi bakoranga hakurya na mikinama hari igihe hano hariho ibice bimwe bimwe baduhaye bidashobora kudakoreramo mu ah, kinama imbere ah, yazana kinama imbere y'inzu kwasiyone buraturaguza mm. cyane ku buryo umuntu adashaka kuhakorera hari guhita bagufashe ngo mm. ngo bakuguha parita atariho ubundi mwanya ugasubira ukagenda ngo ubwe barifukanye ku izone ukajya ngo urugendo ruriho amande y'ibihumbi icumi mm. nokwendera ati hakutanga ibihumbi icumi ukaba wemerwa mu ibyo bitanu hama ikigo ryawe ukaba ariko ukatakurondera ayandi mm. icya kabiri hari igihe hari abavuga cumi hari abavuga mirongo ibiri wumva ukunda kuyica ugenda uriye kuri bedefu bahamuka inama ngo ugende urihe ibihumbi icumi bavuga mm. mu menyeshamakuru kandi ariko ahandi hari ibice umva haciye hadahari yongera ko ibyo bice ntaramapfa mm. arashidiza bintu atabaraka babarukuba urumva mwebwe ntimuza amande mutanga inganangana oya urumva naye urumva ari amande ruba ntaco baciyeko mm. oya ntaco baciyeko mu bisanzwe mwe murubahiriza ibibanza baberetse ibibanza twubatse batweretse turabyubahiriza vrema n'ukuhegera n'igeta nahegeye yego mm. mugurumva uciye hari ibyo bindi bibanza bagiye barashinga ashyira ko nubyo bindi urumva karagamba ku muntu yego ndibaza ari umudugudu igihe polisi yadufasha turema bakatara bakorohereza nimba babona mu gatondo ama ambutiyazi ihari mu yandi masaha batereka bwatikorera akazi uko bisanzwe yego nimba umudugudu igihe polisi yadufasha turabakabidufashamo kubera natwe urumva ntacyo tuba twakorera urakoze cyane etiye ngaho mu kinama kumbure ababijejwe bazoraba yuko koko muba muri kumurubahiriza aho mwahawe mugeza mu gihe bosanga abo bapolisi muri ko nabo baba bari mu makosa bagaheza bakaraba icyo babakoze ni isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'icenda turacarindiriye telefone twanyu mwiriwe neza mwiriwe cyane Mwiriwe. Mwiriwe. Mwiriwe. Mwiriwe. Ninde twakuye? Yewe umuntu ari mu mutumba wa Masare. Inde? Umuntu ari ku mutumba wa Masare kumenya Nyarusange. Sindiko ndakumva ariko. Hello? Sindiko ndakumva. Unapea mvua mabaya na wazuri na mwangaza wa jua tu wanasema wewe ni Mungu wa matajiri tu wanasema Mwiriwe neza mwiriwe eh? mwiriwe eh? ku isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'ibiri mwiriwe neza mwiriwe eh? n'inda twakuye twakuye ari hehe Eric Butezi n'amahoro Eric Butezi n'amahoro Yego n'amahoro Amakuru tutamenye aho Butezi nayahaga Eric makuru mutamenye najyanye isukari mm-hmm. aje akayi kweri duhereye twarahebye no kugara badandaza icayi barahebye barugayo mm. aje nuko ntayiboneka nta namba barugaye barahebye mm. rero burabaye icyo bokora kuko bavuga ati irahari isabune mm. ibonekana iya nyuma mwayihawe ryari iyo mwaheruka kuronka mwayironse ryari nashoboye guma ku murongo Eric ariko aravuga ati ahadandarizwa isukari buba rugaye nta nuko wamenya ko higeze kudandariza isukari aha ibutezi mu ntara ya ruyigi mwiriwe mwiriwe ninde twakuye mwiriwe eh, ni ikirere tiyeri atwakorera ihe eh, mu kinama mu kinama eh. duga ku ijambo uti eh, agomba kuvuga ikintu kijyanye n'isukari mm. iryo sukari nayo nyine yarabananira abahinzi mm-hmm. gute hariya ugasanga bako barayitanga ujya udafite mm. ikayi yo mu rugo ntiwashobora kuyigura mm. urumva rero icyo babanza kurabamo nuko icyo gituma barenda ko ariko ko ijya tege kuba barabahaha gusuzuma kugira ngo barabe yuko koko iyo sukari iri kitwagwa na baba ngaho nyine eh, ntabwo ndabona bashobora ikiro kimwe gusa ntaho usanze baba bayiroye mm. eh, ikindi nagomba kuvuga mm-hmm. ni ikintu kijyanye kw'iri barabara rimanuka rijya mu buterere mm. hariho nk'amasanga yimba ngahe amabarabara mm. ugiye kuraba verema usanga amezi atatu ane agahera hariho ishyirahamwe yajyana ibyumvaro ryahe mm. ataragaruka kuhasubiza uko haba kandi bazi ibarabara ry'amapave havuye n'ibarabara rimwe ibuye rimwe haca hononekara mm. ugiye kuraba rero kuri iri barabara rimanuka mu butereve bahari mm-hmm. imanuka ku butereve ku mutaku ibarabara ryaraheze ku buryo hamwe mu minsi izata iryo barabara ritatu bari ryiza bibye hmm. kuri iyo mpamvu nyine ahantu barimye yari ishyirahamwe ryashyize insinga mu kuzimu muri iyo minsi yahera hmm. niba uko mwaka wari uwo mugabo mu gihugu cyose hmm. byo kuraba ibarabara mu mitsi iza hari umuntu hatazogira cyangwa atamodoka izogihari kandi mu modoka zaba zahaguye amakinga amamato kubera iki ibyo abandi bumva ni ikintu kibabaza mu kubarabara ryahora ari ibarabara rikomeye ugiye kuraba purema ahubwo leta itajya biraba ku buryo kunajya amashyirahamwe atarakoresha ibyo bintu mu baraba ubundi naho abadogoma basa nta ntacyo baba barakora kubera oya urakoze cyane ego ibyo arabyiza murakoze rya twese ego mutanga mwiriwe none alo ndakumva nturanyumva duga ku ijambo eee ndigatereka mhm. ego amakuru mutamenye jewe mm. naraje ku munsi wa kane nguye ingozi ku isentare umanukana mhm. n'abandi bagabo bahungurutse urubanza baruzanye urujumbo baca mm. baza barivuga amazina ngo reka ngo turwunguruze ngo tudaca ngo tuzitsinda ngo mugabo ngo iryo tungo ngo tube turarikoreramwo ngo azogere kuritsindira ngo natwe ngo twararikoreyemo cyane hanyuma ndavuga ntembe nuko yamumeze aho bimaze kuba rero agira atanze ubutungane kogo uzagarukana yangiye ingo yo guhagarika itungo ririmo amatahati bakajya bashyira mu ntoke za koperative zisanzwe zo kuri uwo mutumba hanyuma rero iryo tongo rimaze gutsindana uritsindiye akajya kugabura ibyavuye umwimbi wavuye muri iryo tongo barigabura ntahatangura mhm. niyo bazuka kuko urabona mu baramutengagiza kuko aba ari we ariko kugira ngo agire yomoka hivi rero asaba yuko ibintu kabisa yogaruka ubwongo bakariruka na nta muntu n'umwe ariko ararikoreramo rikorerwamo na sangwe gusa niho n'imanza zogabanuka kuko nta wo kwemera ibintu bitari bwiwe abihoma ko amafaranga atariko arabikoramo iyindi nkuru igira kabiri iri barabara riva ku musenyi rija igihanga ni ukuri ryabaye akananira abahinga ubu ryatabaye kubera uruzi rwuzuye rero ni ukuri kuraba ingene mu dufasha kugira ngo tubone imigenderanire myiza komine gihanga na komine manda rero ni ukuri nk'ubu abana biga aho iyo biteguye biragora n'ingene bazamuka kuyiga muri puraje ya gatanu hmm. egome kabisa muyakoze twese c'amabarabara kabisa hari ingene bana kwiryo barabara ryindwi kabisa hmm. ego murakoze mundamukirize ngenda ku mana urakoze cane gateka ngaho mu cibitoke ego murakoze bamenyesha bakuru mutange n'umuryango mugijogire bwaratumye impuhwe zanjye zitagaragara nk'ababazwa n'abashonje nanjye shonje n'indi igaragara saba imana izome nzohe n'abandi bagowe mu ibarabara uyu mwaka inyango y'ubwayo mukama agiye kuyugurura ibituma umunezero wanjye ubura nkaronka amarira ibituma inshuti bagenzi bankunda bakanyibagira ibituma ibyanjye byose bigenda bigenda bicumbagira uyu mwaka sipidi iriho duse n'iboti nakurikira ibituma mu muryango wacu ubukene n'amakwara bitugirira ibituma mu muryango wacu bafakari imfubyi zikwiragira ibituma tudataye iwacu kandi ari hafi tuzi inzira uyu mwaka uyu mwaka muto uyu mwaka ni time time ya victory uyu mwaka ni time time ya history మీరు mwiriwe mahoro ninde twakuye twakwera ihe inde sindi ko ndakumva mhm. eh, mutoni nesitori ngozi nduga eh, mhm, kwijamo nesito uhagarare neza kugira ngo twumvikane ati ko bagigariye mhm. ndi ngaha mu marangi mm. rero kugira ngo mhm imbaraga uba ndabikora genda mm. Nesto ku isaha zibiri iminota mirongo itanu ashobora kugaruka nesitora ariko ahagarare neza kugira ngo dushobore kumvikana kuko iyo nawe ariko ndabumva neza no kubaka nawe ko baratwumviza bataba bariko barabumva neza na gatoya ni isaha zibiri zirenga iminota mirongo itanu dusigaje iminota umunani kugira ngo tube turangije kino kiganiro mu minota umunani dushobora kwakira abatari bake mwiriwe ninda twakuwe kimeza eh, feseri ndi muri nyaruguru ndamuha mm. umuhado yego bagomba gushyira inkuru mu cyamenyo dufate twebwe turafite ibanga byo ngaho giharuye ikinyabutsinda dufate uva mu siteka ujya gusanga ntiwatumye muri iyo zone uvuga ibarabara ry'amayiverema bisanzwe ndi n'umumotari banambira bandere ni ukuvuga nk'iyo tugusakora turahura amahoro mu mujyi wa rabara ubu akavura kaguye kagenda neza amabarabara mm. yarononekaye ariko batumva y'amazi yamaze kuhudura nini by'imyanda mm. rero sinzi nawe nk'uko mwadufasha turema mukadushyikira imbere akaturabira ino barabara mm. kandi birahita vere we rero emutse uribona kandi birahita bitamo batware bakomeye ariko kandi kugenderana ibibereye atujyatubera ikibazo mwumva yuko tubona umwenda kuko hari twashyiramo rwawe ko turakataha mm. ubu rero babidufata bakubwira mu iterambere ry'iwacu akaba ari neza n'ibyo twafata mm. urakoze cyane yego murakoze na ubw'ejo ryiza ngaho imuhwatsi abantu bahindura bahora bakuvuga ko iyi mani kuheza agiye kuvuruye inzira sinkubeshana shetani kwegera kakubwira umujama yo abatakwemera nabo bakakwemera n'abakugwanya nabo bakakwiyegereza abisi buzuye ubujyajya amashari n'izigoni byinshi uteye imbere birabaye gashaka kuva abisi buzuye ubujyajya yajya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere biraba bagashaka kupfa ku isaha zibiri zirenga mirongo itanu n'itatu mwiriwe neza n'inda twakwera twakwereye ni ingozi ibuye nesitori ingozi n'amahoro mhm, uduge ku ijambo yego zanjye usanzwe n'umutagisi w'iterambere ngahe mu ariko icyo kibazo nibaza ko utakibaza twebwe ariko abo wakibaje kumbure ah, bazora uburyo bakikwishuramo uzoheza ukironkera inyishu urakoze cyane uwo nitwunasi niwe nabonye amburira baraturogaroga bakaduha amasumu n'amashano mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza alo mwiriwe ninde twakuwe inde samweri atwakuwe ari hehe samweri buteze n'amahoro twabona tubashyiritse ni ukuri bagera ko ku buryo bwose baturabiruza kandi yaba ibyase nyine byase ubwo ntayiboneka niyo leta igira yizana naho usanga abanyagihugu batakubwiye kubera baba bakeneye kandi n'igiciro cy'amafarini ibitaro byose kubera ingahwa haba nyine haba wabitekereje niba bidukurikiraniye urakoze cyane se Ooh. Wacha niseme ukweli, umenifunza mimi kujua kupenda. Kila ninapopita maswali mingi sana, vipi nimekupata? Hawajui kila kifuli kwambi na kifunguo chake na namna yake, hawaoni mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ninda twakuye twakuye ari he ndikwizera Eric Ngomani kwizera Eric Ngomani n'amaja muri rutana muri commune Gihanga mhm. ingomani n'amahoro gakwize nukuri turashimye amakuru zitamenye ngaho gakwize naya nukuri amakuru mutamenye mhm twebwe turabarabara ngaho washa imodoka ije washa nukuri ntituronke ingene ririva eh, ku rubaho rigenda mu za kinyinya n'iriva ku mutumba w'ingoma nirija mu iryo barabara rikuru mm.